Eğer bir insan kör-körane bir e, bilinmeyen bir bayrak altında vuruşarsa belli değil, değil neye göre vuruşur ve her hansı bir təəssübkeşliyə görə qəzəblənərsə və ona çağırarsa və onun üçün yardım edərsə və öldürülərsə və onun ölümü öldürülməsi cahiliyyə ölümü sayılır. Və bu da fitnələrin halıdır. Ənnəhə yusbihun nas yamucuna fiha və la yattadiu lahum fiha amrun və la yastəstabiyun lahum fiha jadda. Yəni insanlar artıq fitnələr dalğalandığı zaman, yəni iş onlara aydın olmur. İş onlara bəlli olmur. Və min latifi ma yudkar fi hadal maqam qıssatu sahabiyil cəlil Sa'd ibn Abi Waqqas. Yəni bu yerdə də zikr edəcəyimiz bir maraqlı qissədə Səd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anhunun qissəsidir. İbn Sirin rahimehullah deyir, deyir ki: "Qilə li Sa'd ibn Əbi Vaqqas: "Ələ tuqatil?" Sa'd ibn Əbi Vaqqasa deyilir ki, sən vuruşmursanmı? Yəni yaqsiduna fil fitnati latkana və qtalatkan beyn Muaviyə və beyn Ali ibn Əbi Talib. Yəni qəsd edirlər ki, Ali radiyallahu anhu ilə Muaviyə radiyallahu anhu arasında olan o vuruşda sən vuruşmursanmı? Və kənə Sa'd mimmən i'təzələ dəlikə və btəadə anhu. Və Sa'd radiyallahu anhu ondan o fitnədən uzaq olanlardan idi. Fəqal lehu ələ tuqatil. Ona deyirlər ki, sən vuruşmursanmı? Fə innəkə min əhli şura. Həqiqətən sən şura əhlindən olmuşsan. Yəni, o 6 nəfərdən biri idin. Və əntə əhaqqu bihədəl əmri min qeyrikə. Sən bu işdə başqalarından daha haqlısan. Və o nə deyir? Radiyallahu anhu, Lə uqatilu həttə təətuni bi seyfin ləhu aynani və lisən və şəfətən ya'riful müminə minəl kafir. Çox gözəl söz deyir və deyir ki, yəni o vaxt vuruşaram ki, siz mənə bir qılınc gətirin. Və o qılıncın iki gözü olsun, bir dili və iki dodağı olsun qılıncın. ve müminle kafiri ayırsın. Yani te'tûnü biseyb ya'riful mu'mine minel kafir. İn darabtu muslimen nebe anhu la yaktuluhu. Yani Müslümanı vurmak istediğim zaman onu vurmasın. Ve kafiri vurmak istediğim zaman kafiri vursun. Thumma kal fakat cahattu ve ana a'riful cihad. Artık ben cihadda iştirak eləmişəm. Mən cihadı da bilirdim. Əmmə mithlə hədəl qitəl əlləzi tətəsəqadu fihi ruusul muslimin və yaqtulu ba'duhum ba'da la ədxulu fi zəlik illə ən təətun biseyf hədiyə sıfətu. Amma bu kimi döyüşlərdə, hansı ki, müsəlmanların başları kəsilir və bir-birlərini öldürürlər, mən belə bir döyüşə girmərəm, siz mənə belə bir sifəti olan qılınc gətirməyincə. Thumma daraba məsələn acibən qalə fihi radiyallahu anhu. Sonra onlar üçün çox gözəl bir misal da çəkir. Və deyir ki, Məsəluna və məsəlukum kəməsəli qavmin kənu alə məhəccətin beyda. E, bizimlə sizin misalınız, yəni bir qövmün misalına bənzəyir. Onlar açıq aydın, o qövm açıq aydın bir yolun üzərində idilər. فَبَيْنَمَهُمْ كَذَٰلِكَ يَسِيرُونَ هَاجَتْ رِيحٌ عَجَّاجَةٌ فَضَلُّوا الطَّرِيقِ Onlar bu açıq aydın, aydın bir yolla gedərkən birdən külək əsir. Güclü bir külək əsir e, və o külək sayəsində yol itir, yolu itirirlər. Fəqalə ba'dum ət-tariq zətil yəmin. O qövmdən, o dəstədən bəziləri deyir ki, yol sağ tərəfədir. Və onlar sağ tərəfi tutaraq gedirlər və azırlar. Və başqaları isə deyirlər ki, yol sol tərəfədir. Onlar da sol tərəfə gedərək azırlar. Və üçüncü dəstə isə deyir ki, Kunnə fit tariq həythu hacətir rihu fə nunix fə anaxu fə asbahu. Deyir ki, biz külək əsməzdən əvvəl yolda idik. Elə yolda, yəni miniklərimizi çöktürək, gözləyək. Fəzəhəbər rih və təbəyyənət tariq. Biraz gözləyirlər, müəyyən müddətdən sonra külək dayanır və yol açılır. Və yolu görürlər. Fəhəuləy humul cəma və sonra deyir ki, bu üçüncü dəstə əsil cəmaat odur. Qal nəlzəmu mə fərəqnə Fərəqənə aleyhi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həttə nəlqah. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizi nəyin üzərində tərk edibsə, onun üzərində qalacaq ona qovuşana qədər və lənət xulufi şey minəl fitən və fitnələrdən heç birisinə də qarışmayacaq.